Maiatxak segi zitu gaur osteguna da, eh, ostirala da barkatu, eta hau berrion albistegia duzu, eh, berriozak irratiaren albiste emankizuna. Uno zemezen Nafarroak bere zortzigarren urte ospatuko du berriozarren Berriozarren egoitza duen unos MS Nafarroa, moto zalen elkarteak, bere sortzigarren urte hurrena ospatuko du el azote de dios bere klub hausen. Jo, e, sortzian hau da bihar, izango da hori egitaraua, gutxi gora bera, aurreko urteetako berbera izanen da, goizeko amarretan, e, diote e, e, zera, eguneko e, festari, amaika tardie, e, amaika tardie horietan e, eh, goize eh, dira aktibitateak e, e, zehazki goizean zehar puzgarriak ere izanen dira neska mutikoen e, gozagarri irako, eta arrat, e, e, zer esan bezala, maikat ardietan, e, moto, moto ekin, e, joango dira, buelta bat ematera bostetan, e, Rit e, Broukos taldeak eskainiko du kontzertua e, hasiko da, eta emanaldi horren e, atxeden aldian, e, pultxo, txapelketa, oiko txu, txapelketa, eginen dute. Egunean zehar, elikagai ez e, galkorrak bilduko dituzte unos MZ taldeko kideek Atarrabiako Lorenzo Goikoak kiroldegian ekainaren 16 ospatuko duten eh, moteros e, gose gose kontrako festa e, benefiko benefikorako. Bihar larun batean, udako igerilekoak irekiko dira. Alatxe da, bihar larun batarekin, estali gabeko igerilekuen irekiearekin, kiroldegiko udako denboraldiari eh, hasiera emanen e, Gaur arte, sortzi tardietatik, e, eh, a, gaueko amartardietana, e, en, bi, eta bi aurrera, ekainaren ogeita marrarte, bederatzietatik eguerdiko iruretara, udako bonoa eskura daiteke. Ustailaren batetik aurrera, hileko abonoak soilik tramitatuko dira. Instalazioen ordutegiari daukionez, kiroldegia goizeko bederatzietatik gaueko amaika tardietara irekita egongo da, astelenetik, igandera. Eta mm, nabarredura batekin, bederat, gaueko bederatzi tardietatik, amaika tardietara, bakarrik taberna eta tabernaren terrazan egoteko aukera. Egongo baita, kanpoko igerilekua goizero, e, goizeko amarretatik arratsaldeko sortzi tardietara, oikoa den bezala irekita egongo da, eta igerileku estalia goizeko bederatzietatik e, ordubietara, eta arratsaldeko zazpitardietatik bederatzi tardietara. Uztailaren batetik abuztuaren laura, itxita egongo da. gogoratu behar dugu AEKan mm, e, aurre matrikula egiteko EPEA zabalik jarraitzen duela. Garena ikasteko para entendernos lelopean aekak urrengo ikastuterako matrikula egiteko eskaintza berezia abian jarri zuen Euskal Herri osoan informazio gehiago eskuratu nahi duenak. Hauzalor Tegian aurki dezake berriozara arroba eka e www.ikastolaunamiak.org elbide elektroniko elektronikora idatziz, edota bederatzi lau sortzi iru 00602 bederatzi lau sortzi iru 00602 edo 60 zazpi 60 bat lau 00, 60 bat lau 00 telefonoetara deituz. San Cristobal elkarteak garagardoaren festa antolatu du. San Cristobal elkartea garagardo festa antolatu du berriz ere go, e, bihar goizeko amaiketatik aurrera. Aurten eguneko aktivitateak elkartearen egoitzan bertan garatuko dira eta ez aurrek urteetan bezala berriozarko makaldian. Eta musikazalea ganbara bezbatzaren kontzertuaz disfrutatzeko aukera izanen dute. Gambara bezbatzak bihar arratsaldeko zazpitardietan berriozarko auditorioan eskainiko du kontzertua, sarrera, iru eurokoa izanen da. Hau, Zalor Euskaltegiak eta Zorroka Euskara taldeak antolaturik eh, berriozarko Euskaltzaleo Nafaria izanen da hilaren ama, e, amalauean. Hori da, e, kainaren amalauan, ostirela gaueko bederatzi tardietan zulo lai elkartean, haekako auzalor euskaltegiak eta zorroka euskara taldeak antolaturik berriozarko euskaldunentzako afaria antolatu dute ikasturteari agurra egiteko parte hartu nahi duenak euskaltegian herriak aleberri eta kirol tabernetan izena eman, behar du. Eto edo bestela posta elektronikos, e, elektronikoaz ere egin daiteke zorroka abildua topagunea.org elbidean. Bihar ospatuko da ikasturte bukaerako mendialdea guraso elkarteak antola hoi duen festa Bihar ekainak eh, sortzi larumatarekin mendialdea guraso elkarteak urtero ospatzen duen festa eginen du. Ilargi parkean ospatuko dute, oikoa den bezalazen bi hiru urtetan, animazio tailerrak omenaldia zeigarren mailakoei bazkaria, musika, iz, denetarik izanen dute bihar. Baskaltzeko txartelak, EPEA eskuratzeko eh, agortu, eh, baino lehenago, agortu ziren, Beraz, txartelik ez, baina festarako onbitea dagoeneko luzatuta dago. Zaien de gallegora mendi ateraldia antolatu du berriozarko mendizaleak taldeak. Berriozarko mendizalek taldeak eh, beste eh, mendi irtera bat antolatu du urrengo igandean ekainak bederatzi saiende galegotara eta ekteraldia eh, egun osorako izanen denez abiatzeko itzordua ordu bat aurreratu dute alegia goizeko zortzietan puntxu puntxuan eguzkien parantzatik aterako dira. Eta egandean amaituko da berriozarko lehen pintxo astea. Ekainaren batean hasi zen berriozarko lehenengo pintxo astea, eta egun hauetan zehar auzokidea unitz dira, ekimen honetan parte hartzen ari direnak, igandera arte, gure herriko amairu tabernek antolaturiko lehenengo pintxo astean parte hartzeko aukera dago pintxoarekin batera, garagardoa, kriantzardoa, edo eta errefreskagarri e, eskaintzen dituzte, bi euro eta erdiko prezioan. you. eguraldiaz mintzatuko gara orain, gaur zaparra da, trumoitxuak izango dira izpide, egura Oso ez egonkorra izango da, goizaldean eta egunaren bigarren partean batez ere, zaparradak sarriak izango dira, orduan eta trumoiek aitzak izateko aukera handia dago. Goizean, ordea, giro lasaiagoa, espero da, odeiak eta ostarteak zeruan eta ateri orokorrean, baina temperatura eh, jaitsiko da. Baina, eta, eta bueno, atxegina izango da, oraindik, espentsa, altuenak hogei, hogeita bos, engarradu bitartean kokatuko baitira. Eta hau izan da guztia gaurko albistegiari dagokionez informazio gehiago datozen orduetan berriozarri ratiaren sintonian FMko 1.8an edo orduero interneten eguzkiplaza.neten.